vallahi yarın yağmur yağacak ise şar şar şar şar şar şar yağmur dökülür. Yani onları kıramam ben diyor. Sakalları, saçlarına karış, karışmış, kimsenin beğenmediği bir insan olur. Onun için her gördüğünü Hızır bil, her geceyi Kadir bil. Biz böyle olursak iyi oluruz kardeşim. Şu şöyle, bu böyle elinle uğraştın mı onun öte iyi gelmez. Kendimden alakadar okulihim insanlara akıllarının gerecesine göre konuşunuz. Akıllarının inmeyeceği taşkın bilginizle insan yanına çıkmayınız. O koca kutbu cihan hemi hukuktan mezun, hemi evvelden Paris'i alimi. Hacı Esad Efendimiz'den Arapçasını okumuş, Resulullah'tan da ledünni ilmi almış. O öyle yüksek derecesi var ki İbrahim Ekenber diyor ki vallahi diyor hocam. Vallahi diyor. Ben bir bayramına vardım. Bağdat'ta okuduğum 45 kitabı bana tercüme etti diyor. Öyle hiç o kitabı görmemiş ya diyor. Cemaat diyor o okuduğu menakıplarını bırakınca bana darılığa çıkınca bir şey anlayamadık ya efendim. Ben anladım haydi. Daha diyor yeryüzünde tek alim Hacı Sami Sultan diyor. Öyleyken bu kadar ilim sahibi Kardeşlerim, bu kadar ilim sahibi bizzat anlaşılmayan bir kelime söylemez. Ahmet hocamız içimizde var mı yok mu bilmem. Necik Arapça ne bilir yazdığı mektubu tercüme edemez. Biz orada lukatlı, lukatlı, lukatlı, lukatlı, ne olacak lukatlı, lukatlı? Efendim selam ederim, hatırın olsun çocuklar nasıl, buradan da selam ederler. Ne de gelsin. Bir şeyler konuşuyor ki ben bilemiyorum. Efendim hiç öyle konuşmaz. Yani bu hadis gelmiş gene diyeyim, buradaysa duyuyor, diyor ki bir daha öyle kapalı söz söylemeyim, diyor, bir daha öyle yapmayayım diyesin ve edebe muhalif hareket olmasın inşallah. Ben kardeşlerime, bize intisaplarıma her şeyi söylerim. Onlar da hiçbir şey demezler, teslimiyetleri kuvvetli olduğu için elhamdülillah. Daha yetullahi alel cema'a. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Allah'ın kudreti ve yardımı cemaatle beraberdir. Siz beraber olun kardeşim. Allah'ın yardımı cemaatle beraberdir. Lokman aleyhisselam oğluna dedi bir deste asa getir getirdiler. Ta Efendimiz 25 sene evvel böyle buyurdu. Dedi ki aman kardeşleri vahdete. Ayrılığa değil, ayrılık azaptır. Azaptır. Birlik rahmet hadis geliyor önünde rahmettir. El fitneti naimetü la'anallah men iqazaha. Fitne uykudadır, uyandıranlara Allah lanet etsin buyuruyor. Peygamberimiz onun için fitneyi uyandırmayın. Küçük bir şeylere celallanmayın. Celallanmayın. Öldürürlerse de seslenmeyin diyor. Yani siz filizsiniz daha. Başkaları ejderha gibi bir. Onun için Peygamberimiz filiz zamanı Mekke'de onlara çatmadı. Medine'yi münevveriye gelip de 309 kişi olana kadar, 313 kişi olana kadar sabretti. Ondan sonra Bedir kalbi yaptı. Kazandı biiznillah. Ondan sonra Müslümanlara cesaret geldi. Şimdi az az yerde, az az vakka çıkarırsan, az az yerde kafanı ezerler, hapishanelerde çöğdürler, yaptığına pişman ederler. Sıkıntı iltizam edin rica ediyorum. Onun için asayı kırılmayın diyor, çektiler kırılmadı. Tek tek ucunda kırın, tek tek ettiler de çat çat çat. Çok kitapta yazılı bu. Efendimiz yalnız defterime el yazısıyla yazdı. Dedi Lokman Aleyhisselam'ın başka yüklerinde yazdı. Ben onları konuşamayacağım şimdi size. Dedi ki anladınız mı verdiğim mevzu? Anladık baba anlamayacak bir şey yok. Biz on kardeşlik birbirimizden ayrılmazsak hiç kimse bize bir şey yemez. Lakin ayrılırsak kafirler bizi gizine verir verir kırarlar, çat çat kırılır gider. Bunun için kardeşlerim şimdi sabırlı bulunacağız inşallah. Kâle Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Peygamberimizden bir hadis daha, şerif daha size. El cemaatu rahmetun vel firkatu azabun. Cemaat, birlik, beraberlik rahmettir. Tefrika ayrılık azaptır. Ayrıldınız mı azaba giriftar olursunuz. Birleştiniz mi hiç kimse sizi dizine vurup duramaz. Ma khaba men istahara ve la nedime men isteşara ve lektakara men iktasada. Sadaka Resulullah ve netega İstihara eden zarar etmez. Zarar çekmez istihara eden. Ama bizim asker hocanın istiharası gibi değil. Keyfine gelen istihara. İstiharanı götürüp efendine göstereceksin. Şu kıza şunu şöyle istihara yaptık. Okuyacak birer birer. inceleyecek, bakacak. Peki iyi olmuş derse olacak. Efendim istihara ile emrediyorsunuz siz öyle işe karışmıyorsunuz da böyle bunu buradan. Olmaz bu iş inan. Ben sizin çok e, açıklayacak yerlerinizi biliyorum. Oraya geldiniz dediniz mi şahsınızdan utanıyorum. Yok öyle olmaz. İstiharayı benim görmem lazımdı diyemiyorum. Vermiş, almış, şerbetmiş. içmiş. Ne diyeceksin? Böyle olmaz. Benim danışıyor. Benim danışma istiyor. Üstazına danışıkla yapılan işte bereket var. Üstazına danışmadan yapılan işte bereketsiz ve yüğümsüz durum. Yalnız iyi çıkmış, hayırlı olsun desin, onun ağzından hayırlı olsun çıksın bir. Ondan sonra işini yapacağım. Bu güvenliğin evitleri. İstikara giden zarar etmez. Efendimiz diyor ki birisi geldi, şöyle bir fabrika kuruyor efendim, şirket olduk, ikvanlar hep birden. Öyle mi? Belki dedi filan. Yani yalnız bana danışmayla olmaz, Hasan Efendi'ye git, istikara yapsınlar. İstikaradan sonra istikarayı bana haber veren de ben vereyim şey diyor. Gitti istikara yapılmış diyor. Bana da duyurmadan orada işi yapmışlar. Milyar lira borca girmiş. Milyar. Geldi diyor ağladı efendim fabrikadan zarar ettik. Karşısındaki İtalyan'daki fabrika yanmış. Bize malzeme veremiyor. Hiçbir şey veremiyor. Öyle çöktü kaldı. Milyarlarca lira zarar ettik deyince ben de Hasan Efendi'ye dedim mi diye istihara yapın diye. Yaptı ya yine böyle oldu. Böyle olmaz yapsaydı dedim o inkar etmeyen Efendimiz takalları böyle dinlerdi. İstiharalı olsaydı öyle olmazdı diyor. Şimdi Hasan Efendi'dir diyor, biri çığırdı geldi. Ona istihara yaptınız dedi. Bunların işi böyle kötüsüne gitmiş. Niye? Efendim çıkmadı dedik, yapma dedik. Bu adam yaptı. E niye bana yalan söylüyorsun bre oğlum? istihara yapmış, yapmış, olmaz demiş. Niye yap demedim mi sana demiş. Dedim ya işimize öyle geliyordu. Ya kendi işime öyle geldiği şey yapılmaz. Bakalım istihara nasıl çıkacak? Bu demiş istiharanızın çıkmadığından oldu. Bize danışıp da istihara da muvafık çıksaydı böyle olmayacaktı. Karşıdaki e, fabrika yanmayacaktı. Orayı da yaktım, burayı da yaktım. Ne <laughs> başım? İstişare eden peşiman olmaz. Şimdi istişare eden şöyle edelim mi efendim, böyle edelim mi, şu şöyle danışık yapan pişiman olmaz. Yani eskiden derler, siz hocalarımız bilir ya, e, bir suçlu gelmiş haccacı zalimin yanına. Karar, karar, karar, karar. Hadi çık hangi kapıdan çıkayım efendim demiş. Şu o kapıdan çık demiş. Şu kapının orada celletler bekliyormuş. Celletler demiş ki efendim bekliyorduk biz demiş keseceğiz bunun kusuru öyleydi. Ne diye onu kurtuluş kapısından gönderdiniz? Benim Benimle istişare etti. Resulullah buyuruyor ki istişare eden pişiman olmaz buyuruyor. Ben Resulullah'ın sünnetini tutarım dedi zalimim, katlerim ama daha bir ikindi sünnetini geçirmedim hayatta diyor. Yani öteki hali de var, bu hali de var. Yani e, bu da öyle kardeşlerim. İktisadiden fakirliğe düşmez. Yani kardeşlerim elinize para geçer, muallim olursunuz. Birdenbire paraya kavuşunca, bir de yeni hanım ne alınca, gel çarşıya, gel çarşıya, şunu al, şu citçi olur, şu bitçi olur şu yiyecek, şu giyecek derken hiç para artırmazsanız her aylığınızdan şuraya şeyinize, sandığınızın dibine birkaç bin lira, birkaç bin lira birikene bir senede diye kaç bin lira para olur. Onunla evinizi yapanız, barkınızı yapanız Peygamberimiz bize tembih ediyor. Elinize getince salıp savurman, israf etmen. Küllü müslifun haramın. Doyduktan sonra yemeyin bu hocanın kızı, Peygamber sülalesinin kızıydı babamın annesi. Bakımdan da öyleydi, seyyiklerdi onlar. Yeşil sarık sarılırlardı. Develli oğlunun babasını bilirim ben, Mahmud'u bilirim ben, Mahmud Efendi. Hacı Mahmud Efendi yeşil sarık sarardı, bu ne dedim de emirler bunlar, Resulullah'tan akrabalıkları geliyor dillerdi. Onlar da öyle sarardı, devamlı yeşil sarık sararlardı. Allah rahmet etsin. Yalnız onlar bizi daima iktisada davet ederlerdi. Nasıl olurdu? Bizim evde nasıl olurdu? Sizin evde, siz annemiz babamız olursunuz. O burada İsmail Efendi can verirken e, Efendimiz Gül'ün bazlamasından bize çok bir bazlama ile elma hoşafından getirin de son yediğim o olsun diye ta oraya geldi. Allah rahmetine gark etsin şu tondaklı İsmail Efendi'yi ruhu için Fatiha. Var işte kardeşlerimiz, tarikattaki kardeşlerimizin üç hukuku var. Bunlar olmazsa kardeş değil o. Bak ben hukukun birini ödeştim. Bir, Başına bir musibet gelirse yetişeceksin. İki, gıyabında kayıracaksın. Aleyhinde bir sözle söyleyip, kes be! Abdestten aldı öyle hasına. Öyle. Gücün yetiyorsa böyle diyeceğiz. Gücün yetmiyorsa kalben buz edip kalkıp gideceksin. Yok gücün yetiyorsa babamın yanında Kayserli hocamın birisi geldi. Aman kağıt topladı sokaklarda. Bu namıç efendim? kabak döküntülerini toplar. Cennet nimeti diye kabuğunu çiğnamamasılar. Kağıda Kur'an yazılır diye hiç yer yüzünde kağıt koymazdı. Hacı Mustafa Efendi hocamız, babamın müderrisi. E, bunamış gibi bir vaziyeti var. Böyle kağıtına topluyor falan ediyor. Kes! Babam birdenbire. Git abdestten! Abdestten eskimiş senin diye Yeniden ağzına hocayı Öyle al dedi. Ben bir babamdan gördüm böyle. Böyle dostumun kaydacağız. Bir de ahirete gittikten sonra Fatiha'dan neden unutmayacaksın? Bak ne kadar Fatiha vardı şimdi İsmail Efendi'ye. Kabri nurla böyle bir çalkandı. Allah razı olsun efendimden dedi. Ya böyle bütün e, dostları unutmuyoruz biz. Ölenlerimiz de yanımızda gibi. Kılavuz Hafız 40 sene olmuş öleli. Şimdi yanımızda gibi durur inan, böyle her gün ismini anarıp, okuruk. böyle kardeş olduk biz elhamdülillah. Sizi de öyle kardeşliğe kabul ediyorum ben. Hep böyle olalım. Tahattu, tahabbu, sadaka Resulullah. Hediyeleşin. Birbirinize hedaya getirin, götürün. Yok yok yok gitmezmiş burada çarpıyormuş. Yok canım. Bir şeker ise de hedaya verin. Bir tek şeker. Ondan sonra Peygamberimiz buyuruyor. Birbirinizi seversiniz o zaman. Babam diyor ki bunu okudu mu? Tahattu, tahabbu. Oğlum muhabbetin damarı şuradaymış diyor. Tatlı bir şey diyelim ey Allah razı olsun derim işte. Onun için selamlarsınız sevişirsiniz. Hedayeleşsiniz, sevişirsiniz. Hadis-i şerif bunlar. Yani zannetmeyin ki e, hedaya çok bir şey oluyor zannetmeyin. Çünkü bak size bir misal çekip bitireyim şeyimi. Harun-ü Reşit olmalı. Padişah. Büyük. Şeyin birisi e, bağlarda çadırda oturan bir aşağı aşiret dağda suya çok muhtaç olduklarından başka başka yere konduklarından yağmur yağdı mı kaklık birler şöyle su dolar sula, taşların içine. O e, sabahleyin biz dolar yarkana vardık mı sıkmacımızı yedikten sonra içtik mi buz gibi olur o su. Ondan filcan filcan filcan bir deste doldurmuş padişaha hediye götürmüş. Padişaha hediye götürmüş. Vardığın yere hedayesiz varılmaz. Değirmenden varanın eline bakarlar. Onun için akrabanızı, taallukatınızı, bacınızı sılay rahim ettiğiniz yere bir heda çayınız, şekeriniz, bir şeyiniz olsun. Ona insan keflenir. Yani. Hakikaten. Bu on gün yol çekmeyle o ya, ne yapsın? Taaffun etmiş, korkmuş. E, kapıyı çalmış, padişahın nöbetçilerine. Padişahıma hedaya getirdim, bir görüşeceğim. Sormuşlar, getir, gelsin demiş, gelmiş. Hayır ola o ne demiş elinde desti. Ben bizim orada kaklıkların içinde çok güzel sular olur da e, su belki burada bulunmaz diye efendime su getirdim demiş. Yani padişahıma su getirdim bir desti. <laughs> E, açmış ki kokuyor su. E, hazine hazinedarı çığırmış bu suyu oh. dök bir yere. İçinin dolusu altın doldur. İçinin dolusu altın doldur. Peygamberimize hedaya geldi mi bir misli daha fazla geldi de ona verildi. Sünnet. Hedayayı girdi, sadakayı, fıtrayı, kefaret yemini, soğumu vesaireden bir şey yemezdi Peygamberimiz. Hedayayı alırdı. Sultanımız da öyle bir tecik hedaya alır. Başka bir şey kabul etmeli. O da hedayayı böyle bir gözünden geçirir. İçinde panga, faiz, e, kanunca verilmiş bir şey varsa almaz. Bu sene bize yemin ettirdiler. İlla bu sene olsun bir para toplayalım demişler. Havza Pulla'ya toplam demiş. Hacı babamın biraz ihtiyacı var. Hani borcu var Anşabacı'nın, Tayfun'un şeyin Ali Ramazan'ı onlara vereceğim diyordu. Bana topladıklarını duyunca yemin etmezdim benim adetim. Kürsünün üstünde Arafa günü. Arafa günü. Benim için dışarıya çıkılmış bir şey toplandığını kulağım eşitti. Hem vallahi hem billahi hem tallahi almıyorum ben. Çünkü içinde panga, faiz, vesaire karışık oluyor. Şu karnımı kurtarana kadar ne çektim ben halallaştıracağım rızkımı diye. Ne çekiyorum da nasıl yiyeyim ben? Ama yalanım doğru yere olduğu için Allah da yemin ediyor, kasem ediyor. La yuksimu bi yevmil kıyameti ve tini ve zeytun ve turi sinine vel aslı innel insane lefi Birçok yemin ediyor. Resulullah da yemin ediyor. E, nefsim kabzayı kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz diyor. E, nefsim kabzayı kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki birbirinizi kardeşim diye sevmedikçe kamil mümin olamazsınız diyor. Ne böyle diyorum. Meğerime iki kişi itiraz etmiş. İki kişi itiraz etmiş. Elhamdülillah. Kardeşlerimiz benim her şeyimi görüyorlar. Daha çok görmüşler. İllere Allah muhtaç etmesin ne merde ne bir ferde. Biz kardeşe yaşıyoruz elhamdülillah. Birbirimizle sevişiyoruz, birbirimizle görüşüyoruz. Üstazımız da almaz, iki cihan güneşi de almazdı. İnşallah hepimiz bu hak yolunda bak böyle terler dökülü dökülü sohbet vaaz böyle. Bunlar hep Allah rızası için. Allah rızası için. O daraba zeydün amren diyenler değil, el ulema beresetül enbiya olan hiç maişe niye bağlanmadan kaç tarafa maaş teklif ettiler bize? Alma. Adetimiz değil. Babam dedi maaşların içerisinde ümumhane parasına karışık. Onun için bereketi ne yok. Kimse ondan zenginleşemiyor görmüyor mu? İyi, sen bir şey yok canım nasıl paranın şu anın terbiyesi çoklara ayrıldı. Müftülükten ayrılıyor, geliyor arsa diyor, as, arsa satıyor. Kimisi mağazaya girmiş, kimisi her biri bir yere. Yarın şarga atıyorum dedim mi orayı bırakıyorum doğru çiftin korkuna düt. Başka çaresi ne? Bu <laughs> işi Allah bize halalından rızık lütfesin inşallah. Haram yiyip de bizi Allah suala cevap şeye çekmesin. Bunlardan bunlardan çekecek değil. Maaşlardan neden çekecek değil. Hakkındır onu kazanmışsın. Alıyorum, yiyorum. Bunlardan değil de daha kötü böyle faizli. Efendim, gelesin ailem duruyor, anası babası ölmüş. Kardeşi ne alırsa ben öyle alırım. Kanun utansın. Kanun utansın. Allah. Yarı geleceğim ben malımı alacağım diye varmış dinlenmiş. Babamın kız kardeşinin kocası kendi hoca olduğu halde Salim Hoca ben kanuna razıyım deyince sabaha ağladı babam. Bacımın yanına e, haber gönderdi, yanına yakın olmasın. Tecdidi iman, tecdidi nikah etmeyince kısra vardı hoca dedi, kısra vardı. Allah'ın Kur'an'ına razı değilim, ben onu çiğniyorum, kanuna razıyım demek oluyor. Geliyor söz. Kardeşlerim buraları incelemezsek ibadetimiz bir kirpitle yanır. Yani yılan, yılan, yılan depo eden, e, kamyonlarla sap çeken şu kadar bir çıt yakardı hepsini kül eder koymaz. Hiç koymaz. Bunun için üstazımız şöyle bakıyor. İçinde karışık varsa hedayayı da almıyor. Tahaddü, tahabbuyu yokluk da bizim evde olur mu sizin evde de oluyor mu efendim? Bizim evde de oluyor. Birisi dolu dolu dolu dolu çarpma bekmez kabak kıpır kıpır Bazı köyünden gelmiş. Ee, hemşirem dedi ki onlarda da o zaman öyle hal var. Bizde de var. Halimizi yitirdik şimdi görmüyor musun? Diyorum, halimiz kalmadı yitirdik. Ee, bir fakire döndük. Ben diyor bu diyor bekmezin içinde katran görüyorum gibi oluyor. Ben de vardı mı ben de cirahat görüyorum gibi oluyor. Cirahat var gibi. Hiç evimize kabul etmedik. Dışarıya sadaka dağıttık. Şahin Akşibendimiz öyle edin diyor. Fakirlere sadaka dağıtın onu. Ee, ondan sonra Şemsi Abdullah bir fakırcak bal getirmiş. Bize bal ihtiyacı var misafirimize koyuyoruz. Çok hürmet oluyor. Getirmişler. Vala vardım baktı mı da nal görüyorsun dedi. Aynı cirahat var gibi. İçinde şu merkebin sırtından akan cirahat var ya, onun kadar gitsinme geliyor dedim. Bizlerde de oldu bu, şimdi yitirdik, göremiyorum bu yani. Ondan sonra nasıl oldu efendim? Geriye bakırca eline iade ettik. Yerine eşkine mi koydular balım diye bakmış, bal. Yeniden getirdi efendim, bunu boşaldım diye getirdim. Hayır Abdullah alamayacağım, Çok rica ediyorum. Tabii layık yere ver. Sonra anladık ki bana iyi desinler diye babasının ıskatını getirmiş. Efendimiz de o zaman ıskat almayın gayrı dedi. Evet alın da vergiye niye verin dedi. Borcumuz harcımız oldu. Ama <laughs> almayın dedi. O almayın dediği zamana tesadüf ettiği için babasının kefareti, yemin kefareti savununu getirmiş. Oraya varınca çok itiraz etmiş yani. Ta babamın ihvanı yoldan çıkı yazmış, Kürdoğlu ne biraz yola getirmiş. Üç gün sonra kafası ayıkmış. Çok ebyatı var da bir teciğini diyeyim size. Şemsi yine dillenecek. Bellenirse bellenecek. Yolun başı ellenecek. Başına kurban olduğum diyor. Vurduğu başlara kurban olduğum çok doğru hareket ettim. Ben onu bildirmeden sana yutturacağım. Yani bildirmeden o zekatı fıtrayı neyse kepartı yemin savunu. Böyle bulaşıklı şeyleri de yemeyelim kardeşim. Allah izin verirse daima halalından yiyelim. Çünkü 40 paralık haram cemaatle kılınmış, kabul olmuş 700 rekat namazla değişilecek. 40 para haram. Onun için üstazımız mektubatında ve ma atakumur resulü fahuzuhu ve ma nehakum anhu ferdahu. Allah'ımız böyle, Hazretimiz bunu yazmış. Siz iyi olmaya iyi olunuz. Bu dersi okuyan, benim verdiğim reçeteyi kullanan üç gün, yedi gün, nihayeti kırk günde veliler zümrasına karışır. Ama içinde zerre kadar haram, dirhem kadar haram bulunan 40 sene yürüse bir adım ileriye varamaz diyor. Biz bunları Zübdetül Hakayık tercüması Gayetüt Dekayik kitabından okuyoruz. Yani konuştuğumuz böyle kafadan akmalar değil. Hep bilmeler, hep mutalalarımızdan çıkıyor. Hep Efendimizin sözleri oluyor. Salli ve sellim ve barik ala eşrafi nuri cemil. Enbiya'i vel muselin velhamdülillahi rabbil alemin. Şu ilaha şey bana neşe verici. Ee, şunu size yana çevirin. O memduh nerede? Memduh! Gel de kardeşlerimize bizim yakın birisini bunun raidesine sokmuşsun. Bir la ilahe illallah hu Allahu'yu diyememişsin. Onları yeniden beceri edeceksin. E, Celal'ın bir yanına otur. Celal ilahe çığıramaz. O ancak gözü güçlüğü seçer. Ne? Şöyle bir gruplaştınız mı? Yine o yolda başlıyor mı? Onu. Biz dünyadan gider olduk, biz dünyadan gider olduk, kalanlara selam kalplerimizi Hastayken halimizi Hastayken halimizi Salaverile kastımıza Salaverile kastımıza Gider olduk dostum Mevlam Bu Mevlam aşkını bize ver Mevlam Gördün mü kardeşler? Yani içi evitli ihvanlar boyundan yavaş Sen ne diyorsun? Sen de şu kusuru ettin işte ya diyecek hakkımız yok. Şöyle gel Anladın mı? Kim Kimin? Dövene elsiz gerek döve dilsiz gerek, sevene dilsiz gerek. Derviş gönülsüz gerek, derviş gönülsüz gerek. Sen derviş olamazsın, sen hakkı bulamazsın. Ya Mevlam bu Mevlam, aşkını bize ver Mevlam ya. Aşkını bize ver Mevla Doğruya varmayınca Doğruya varmayınca Mürşide ermeyince Mürşide ermeyince Hak nasip etmeyince Hak nasip etmeyince Sen derviş olamazsın Sen hakkı bulamazsın dalmayınca Ummana dalmayınca Sen derviş şey olamazsın Sen hakkı bulamazsın Ya Mevlam bu Mevlam Aşkını bize ver Mevlam Ya Mevlam bu Mevlam Aşkını Resulüne Muhammed. Allah'ım hayırlı olsun. Şerbet de hayırlı olsun. Yerine de inşallah hayırlı olsun. Tabii inşallah. Hayırlı olsun inşallah. Hayırlı olsun. İnşallah. Alhamdülillah. Oo, dertlerinden kurtulmanızın sebebi gitsen bana müsaade ediyorsun. Allah gözüm aman, gülüm Marjorie. Can Ahmet'im hoş geldin Muhammed'im hoş geldin Can Ahmet'im hoş geldin ee. Muhammed'im صبا ريسار السمت حرمينا والبينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله ضاقت وجوههم ففي رحمة الله وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله ففي رحمة الله يوم تبيض وجوه الحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور Allah. بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله